بسم الله الرحمن الرحیم الباب الثامن باب هشتم خودش گفته بود که معانی در هشت باب میاد این کتابتون تقریبا همون روال جواهر البلاغه رو داره ولی فقط مختصر تره فقط چیه؟ وگرنه باور بفرمایید حتی جملاتش هم شبیهشن حتی جملاتش هم امثلهی که میاره اون بیشتر میاره این کمتر ولی این مسائل کمترش تو اون کتاب یافت میشن خب باب الثامن الباب الثامن في الإيجاز والإطناب والمساواة در موضوع إيجاز وإطناب ومساواة كل ما يجول في الصدر من المعاني يمكن أن يعبر عنه بثلاث طرق تمام معاني در سینه وجود دارند در سینه گردش میکنند ممکن است که به سه شیوه از ازشون تعبیر بشه تمام آن چرا که در سینه هستند ممکن هست تعبیر شوند با چند طریق باشه. یعنی اون معانی رو که در سینه تو هستن میخوای اونا رو به الفاظ بیاری تعبیرشون کنی به سه شکل ممكن است تعبیر کردنشون یک المساوات و مساوات وهي تأدية المعنى المرادي بعبارة مساوية له مساوات کدوم هست ادا کردن معنایی که مراد هست با عبارتی که مساوی با آن هست یعنی معانی مساوی با الفاظ و عبارت مساوی با چه باشن؟ بله بأن تكون على الحد الذي جرى به عرف أوساط الناس بقولي باشات كإبارات بهمان حد و باشات باشد عرف طبقه متوسط مردم بر جاری است به گونه ای که عرف متوسط مردم جامعه بر آن چه است جاری هست و هم الذین لم یرتقوا الى درجه البلاغه درجه متوسط جامعه کدوم هستند اونهایی هستند که به حد بلاغه نرسیدند به درجه بلاغت یعنی جزء انسانهای بلیغ نیستن ولم ينحطوا الى درجه الفهاهه جا؟ بله و به درجه نادانی هم سقوط نکردند پس, در پس متوسط جامعه متوسط مردم عرف متوسط مردم اونایی هستند که به درجه بلاغت نرسیدن و به درجه نادانی و کودنی هم سقوط یعنی نحو مثال برای مساوات اذا رأیت الذين یخودون في آیاتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غیره این آیه الفاظش به اندازه الفاظش معانی درش هست به اندازه عبارت درش چی وجود داره؟ معانی و زمانی که ببینی کسانی را که در آیات ما فرو میروند تمسخر میکنند پس از آنان روی بگردان تا در حدیثی دیگر مباحثه کنند تا کلامشون رو تغییر دهند خب پس در این آیه لفظ به اندازه معنا هست نه کمتر است و نه بیشتر گرچه که فادانی که یکی از شارحین دروس البلاغه هست در رابطه با این آیه نظری دارد اون میگه که در این آیه که معلف ها چهار تا مؤلف داره دیگه دروس البلاغه که مؤلفین این آیه رو مثالی برای مساوات آوردن نظر وجود داره زیرا موصوف الذین حس شده است و اذا رأیت الذین خب الذین که صفته موصوفش کجا دیگه حس شده چه شده لذا ایجاز وجود داره چه وجود داره یعنی این مثال بهتر است مثالی برای ایجاز باشه نه برای مساوات مساوات اونه که تعداد الفاظ با معانی با هم چیه؟ برابر دو والإيجاز وهو تأدية المعنى بعبارة ناقصة عنه مع وفائها بالغرس دو دومین طریقه ادای معانی ایجاز هست همون افجاز هست از وجیز چی؟ کتاب الوجیز افجاز که میشه ایجاز بله وهو تأدية المعنى به عبارت ناقصة عنه مع وفائها بالغرض ادا کردن معنا با عبارتی ناقص همراه با این که اون غرض وفا شده باشه اون غرض معنایی با این الفاظ کم چی شده باشه؟ وفا شده باشه اگر نشده باشه دیگه بهش ایجاز نمیدن نحو مانند این قول شاعر قفا نبک من ذکر حبیب و بیستید تا گریه کنیم از یاد دوس و منزلش بسقط و بین الدخول فحوملی منزلی که بین دخول و حومل قرار دارد در اواخر ریگزار این شعر شما دیگه خودی دقت رو ندانه خب پس این مثالش هست ایجاز هست پس ایجاز چه هست و هو تعدیت المعنى به عبارت ناقصت عنه مع وفائها بالغرس عبارت ناقص باشه با عبارت ناقص شما معنا رو برسونی ولی بگونه ناقص نباشه که در رساندن معنا نقص داشته باشه اگر در رساندن معنا نقص داشته باشه خب چیزی دیگر است که خودش الان بهش میگه فاذا لم تفی بالغرض سمی اخلالا اگر به غرض به اون هدف وفا نکرد غرض رو نرسوند سمی اخلالا چه نامیده شود اخلال نامیده شود که قولیه. بله دقت داشته باشید والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كدان بحث این مثال مثالی است برای اخلال معنیش چنین هست که والعیش خیر فی ظلال دوکی به منعاش کردن زندگی کردن در سایه حماقت بهتر است از اون کسی که رنجالود زندگی میکنه به بدبختی داره چیکار میکنه زندگی میکند آه این حساسیت هم خیلی آزار دهنده هست خب مراده ان العيش الرغد في ظلال الحمق خير من العيش الشاق في ظلال العقل منظور گوینده این است که زندگی کردن مرفه خوب در سایه حماقت بهتر است از زندگی کردن سخت در سایه عقل پس میبینیم که اینجا چی وجود داره؟ اخلال وجود داره شرور غرض رو نرسونده شرور غرض رو با این الفاظ نتونسته چیکار کنه برسوند خب مختصر توضیح داده یه چیزای دیگه وجود داره که اینجا نآورده است سه ولی اتناب پس مساوات و توضیح داد بعد از اون ایجاز رو آورد و بعد از اون چی رو آورد؟ اثنابه والإطناب وهو تأدية المعنى بعبارة زائد عنه مع الفائدة اطناب ادا کردن معنا با عبارتی بیشتر از معنا با عبارتی فراتر از معنا همراه با فائده همراه با چه؟ فائده یعنی چرا اتنابش کرده است فائده ای درش بوده است چون اگر فائده نباشد اون موقع داستانش جدا می شود که جلوتر خودش میگه که اون موقع بشتی میگن پس اتناب ادا کردن معنا با عبارتی فراتر و بیشتر از اون معنا همراه با فائده مانند قال رب اینی وحن العظم منی واشتعل الرأس شیبه ببینید اینجا اتناب وجود داره آه ای کبرتو موقعی میگه قال ربی انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبان تمام اینا که میگن چی؟ یعنی بزرگ شده هم. یعنی من پیر شده هم. پروردگار من چی شده هم؟ پیر شده هم. بله فإن لم تكن في الزيادة فائدة سمي تطویلا اگر در اون عبارت زائد الفاظ اضافی فائده ای نباشد اون موقع بهش میگن تطویل بهش میگن امکانت الزیادة غیر متعینه البته اگر زیادت مشخص نباشه اگر زیادت مشخص نباشه بهش میگن تطویل پس ببینید اینجا دقت کنید اگر زیادتی بود و اون زی... فایده درش نبود دو حالت داره اگر اتناب همراه با فایده بود بهش میگن اتناب اگر زیادت همراه با فایده بود بهش میگن چی؟ اگر بدون فایده بود دو حالت داره اگر الفاظ زیادت مشخص بودند بهش میگن تطویل و اگر اگر مشخص نبودن الفاظ زیادت بهش میگن تطویل و اگر مشخص بودن بهش میگن حشو بهش میگن چی؟ حالا دقت کنید به جمله فإن لم تكن في الزيادة فائدة سمي تطويلا زیادت الزيادة غیر متعينة اگر در زیادت فائده نبود تطویل نامیده می شود اگر اون زیادت مشخص نبود و حشوان و نامیده می شود حشو ان اگر زیادت چی بود مشخص بود حالا مثالا شد دقت کنید و نحو تطویل مانند و الفا قولها کذبا و مینا یا سخن آن را آن زن را دروغ و کذب خب اینجا ما نمیدونیم که کذبن و بینن هم معنا هستن که کدوم یکی از این دوتا زیادته که کدوم یکی از این دوتا چیه؟ چون مشخص نیست پس بیش بگن چی؟ تطویل بهش میگن تطویل اما در مثال والحشو نحو و اعلم علم اليوم والامس قبله و میدانم علم امروز و دیروز را قبلهو اینجا مشخصه که زیادت کدومه قبلهوه کدومه پس بهش میگن حشبه خب تا اینجا کار پس سه طریق از روش های تعبیر معانی رو گفت مساوات ایجاز تطویل حالا دیگه انگیزه های ایجاز چه هستند انگیزه های اطراب چه هستند و به دواعی الایجازی تسهیل الحفظ و تقریب الفهم و ضیق المقام و الاخفاء و سامت برخی از انگیزه های ایجاز چه هستند سازی حفظ تو موقعی که بیایی مطلب و ایجاز بیان میکنی بقیه میتونن راحت اون چیکار کنن حفظ کنن و تقریب الفهم و نزدیک گردانیدن فهم مطلب و ضیق المقامی و دیگه چه هست و تنگنا بودن موقعیت کبیه وقت وقت نیست که تو بیای طولانیش کنی قبلا هم مثالشو خوندیم همون مسئله غزال که اونجا بود شکارچی میگفت غزال یادتون بیاد بله. و الاخفاء یکی دیگر از انگیزهای ایجاز اخفا کردن بر مخاطب است به جای که مثلا شما میپرسی کی اومد میگه اومد یا نه میگه بله جاء دیگه نمیگه جاء زید به که بخواد میخواد اخفا کنه بر بقیه بر بقیه میخواد چیکار کنه بپوشاند صامت المحادثه و خسته گشتن و آزرده گشتن از گفتگو منظور چه است؟ منظور اینه که گوینده بیاد عبارت و مختصر میگوید تا شنونده بداند که از گفتگو اون طرف دیگه چی شده است خسته گشت و من دواعی الاطلاب تثبیت المعنى و از انگیزه های اطلاب چه هست و از انگیزه های اتناب تثبیت المعنا استوار ساختن معنا در ذهن شنونده مانند قل هو الله احد الله الصمد الله الصمد که در کتاب ها این مثال رو میارد میگن به خاطر اینکه معنا رو تثبیت کند کلمه الله رو آورده است وگرنه اصل چوری بود قل هو الله احد هو الصمد هو الصمد پس یکی از انگیزه های اطناب چه هست؟ تثبیت کردن معنا در ذهن شنونده و توضیح المراد و توضیح دادن مقصود توضیح دادن چی؟ بله و توکید تأکید کردن بیای اعتناب بکنی به خاطری که چیکار کنی توکید کردن بله بیای تکرار بکنی با تکرار اعتناب به وجود بیاری به خاطر که تأکید بشه به خاطر که چه بشه مثالی رو کتب میارن اولئک علی هدى من ربهم و اولئک هم المفلحون دیگر اینجا اسم اولا اشاره که اولای که هست تکرار شده به خاطر تأکید و دفع الایهامی و یکی دیگر از انگیزه های اتناب دفع کردن ایهام هست از بین بردن لبس و پوشیدگی است بله مانند این مثال که بیاورندش الظانین بالله ظن سو علیهم دائره السوء اینجا علیهم دائره السوء اگر الله متعال بجای جای دائره السوء میگفت دائرته این توهم میومد که مرجع دائرته این هو به الله برمیگردد ها به خاطر این که دفعه ایهام بشه گفته دائره تو سو پس سو اومده چی کرده؟ بله اقسام الایجاز الایجاز اما ان یکون بتزمن العبارة القصيرة معانی کثیره ایجاز یا که به این شکل است که عبارتی کوتاه معانی زیادی رو دربر بر میگیرد وهو مركز عناية البلغاء وإن مورد توجه بلیغها بوده است انسان ها چی بوده است؟ بلیغ بوده است که بیان با عبارتی کوتاه معانی زیادی رو بیان کنن با عبارتی کوتاه معانی زیادی رو چکار کنن؟ و بهی تتفاوت اقدارهم به وسیله همین ملاک بوده است که ارزش و درجه بلیغ ها متفاوت بوده است هر کسی در این زمینه قوی تر بوده است جایگاه بالاتری در بلاغه داشته است و با ایجاز قصر و این نوع چی میشه؟ ایجاز قصر نحو قوله تعالی این قول الله تعالی ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون شما ببینید چقدر معانی زیادی رو با این الفاظ بیان کرده است این مثال مثال جوهر, الجواهر البلاغه است میگه برای شما در قصاص زندگانی هست ای اول الالباب چطوری در قصاص میتونه زندگانی باشه در حالی که یکی اینجا کشته میشه میگه این معانی درش وجود داره که اگر قصاصی وجود داشته باشد مردم دیگه جرأت نمیکنند بیاد مردم رو چیکار کنن بکشند لذا قصاص کردن سبب میشه که مردم زنده بمونن قاتل ها جرأت کشتن نداشته باشند و اما ان یکون به كلمه او جمله او اکثر یا که ایجاز با حذف کردن یک کلمه رخ میدهد با یک یا یک جمله یا بیشتر از یک جمله مع قرینه تعین المحذوف البته همراه با که محذوف رو مشخص بکنه و یوسف با ایجاز حذف زمانی که حذفی رخ داشته باشه حالا چه حرف باشه چه اسم باشه چه جمله باشه بهش میگن ایجاز حذف پس اونجایی که شما با عبارات کوتاه معانی زیادی رو بیان میکنی بهش میگن ایجاز قصر و اینجایی که کلمه ای رو حذف میکنی یا جمله ای رو بهش میگن اجازه، اون رو اجازه ایجاز قصر و اینو میگن ایجاز حذف خودش مثال بیاره فحذف الكلمة كحذف لا في قول امرأ القيس حذف حذف كلمه معناته حذف کردن لا در قول امرأ القيس هست فقلت يبيل الله ابره قائدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي گفتم سوگند خدا همواره پیش تو می نشینم اگرچه که سر و بندهایم را قطع کند خب اینجا چه حرفی هست شده است لا از ابراهو با بریحه چی در بازی با بیاد و در بازار چی بیاد لا بیاد شما ببینید ابراهو لاش کجای هست شده و حسب الجمله که قوله تعالی و حسب جمله وارد دیر قول الله تعالی و یکذبو که فقط کذبت رسول من قبلك اگر تو را تکذیب کنند به راستی که قبل از تو رسولانی را چکار کردند تکذیب شدند اینجا اصل جمله چی چنین هست و یکذبو که فتعص واصبر اگر تو را تکذیب کردند از پیامبران قبلی الگو بگیر و صبر کن فقط کذبت رسول من قبلک و حذف الاکثر و حذف بیشتر از یک جمله مانند نحو قوله تعالی فارسلون برا پیش یوسف بفرستید یوسف ایها صدیق یوسف ای دوست راستگوی خب اینجا چیزهای زیادی هست شده است اینجا چیزای چیش شده است که در جواهر البلاغه همین به سال آورده است اونها چه هستن؟ این چیزا هست شده دقت کنید خودش آورده است ارسلونی الى یوسف فارسلون ای ارسلونی الى یوسف لاستعبره الرؤیا ففعل فاتاه وقال له یا یوسف این جمله ها در این وسط چی شدن؟ هست شدن ای برا بفرستید نزد یوسف تا طلب تعبیر رویا کنند این کار رو اونها هم کردند و اون شخص هم اومد به نزد یوسف و گفت به یوسف یا یوسف و ایوه الصدوق ای ایوه الصدیق متوجه شدید؟ بله اقسام الاطناب پس اقسام ایجاد رو گفت الان رسیده به اقسام اطناب الاطناب يكون بأمور با اطناب زیادی زيادة رخ میدهد ها ذكر الخاصی بعد الان یکی از اون امور ذکر کردن خاص بعد از چه هست؟ بعد از آن هست نحو مانند اجتهدو فی دروسکم و لغت العربیه تلاش کنید در درس هایتان و در درس عربی خب این لغت عربی هم جز دروس هست ولی اینو به شکل خاص دوباره چکار کرده؟ بله مانند یا ایوالذی را آمنو لا يسخر قوم بر قوم عسى ان یکونو ولا نساء بعدا به شکل نسا رو به شکل خاص دوباره کار کرده در حالی که نسا در مفهوم قبلی داخل میشد بله. نسا در, در الفاظ قبلی هم چی شد؟ و تو التنبیه الفاظ خاص یکی از فواید این کار که شما بیای به شکل خاص بعد از آن ذکر میکنی آگاه کردن بر فضیلت خاص هست که یعنی این کتاب در اینجا فضیلتش چیه؟ خاصتر هست كأنه لرفعته جنس آخر مغاير لما قبله قوية بخاطر خاطر رفعت و مقامی که دارد اصلا است و ما قبل الشهاز هست فرق دارد گویا و منها العام بعد الخاص يكي از راهاي امور اعتناب جهاز ذكر ذکر کردن عام بعد الخاص برعكس برعکس كقوله تعالى رب اغفر لي ولوالدي ولی من دخل بیتی مؤمنان پروردگارم مرا ببخش پدر و مادر مرا ببخش و هر کسی که وارد خونه من بشود با ایمان خب اینجا عام شده لمن دخل بیتی مؤمنان هر کسی که داخل بشه این خود شامل من و پدر و مادر بیشه پس اومده ابتدا به شکل خاص خودشو و پدر و مادرشو نام برده و بعدا به شکل عام گفته هر کسی که وارد خانه من با ایمان شود بر او رحم کن متوجه شدید؟ و منها الایضاح بعد الافهام و یکی دیگر از امور اتنام واضح کردن بعد از چه هست؟ بعد از ابهام هست مانند واتقوا الذي امدكم بما تعلمون بترسید اونی را که شما را کمک کرده است به آنچه که بیدارید امدکم به انعام و بنین بله اینجا امدکم به انعام و بنین رو بعد از چه آورده است بعد از واتقوا الذی امدکم ما تعلمون امدکم ما تعلمون ابتدا مبهم گفت بیانش نکرد که با چیزی شما رو کمک کرد بله بعدا اومد واضحش کرد که با چه چیزی کمکتان کرد امدکم به انعام و بنین و منها التوشیع و یکی دیگر از امور اتناب چه هست؟ توشیع هست توشی دیگه چه هست؟ توشی در لغت به معنی پیچاندن و فشردن پنبه زده شده هست و هو در بلاغت چه هست؟ و هو ان تا فی آخر الکلامی به مفندن مفسر به توشی این هست که در آخر کلام مصنایی آورده شود که اون مصنا با هر دوتایش دوباره تفسیر شده باشه مثلا من میگم جاء الرجلان زید و بکر دوتا مرد اومدن اون دوتا مرد کی هستن؟ زید و بکر که قولی امس امس امسی امسی و اصبحو من تذکارکم وصیبا یرفی لی المشرقان وصبا معنی جمله وجود درست امسی و اصبحو بالتذکارکم وصبا يرثي لي المشفقان الاهل والولد این دوتا مشفقانی که برای من دلسوزی میکنن که هستند میگه امسی و اصبحو بالتذکارکم وصبا صبح بیگاه میکنم و صبح میکنن از یاد شما چی میشون من وصبر بیمار میشون در حدیث اومده این کلمه وصب در حدیث ما یصیب المسلم من وصبه آه هیچ بیماری به مؤمن نمیرسه خب امسی و اصبح من تذکارکم وصبا صبح و بیگاه میکنن از یاد شما بیمار میشم از یاد شما چی میشم یرفی لی المشرقان ولی دو تا دلسوز برای من رسا میخوانند کی هستن اون دو تا دلسوز پس المشفقان که کلمه این مصنع هست بعدا تفسیرش اومده است که این مشفقان کی هستند الاهل والولد اهل و فرزند اهل و توشی رو فهمیدید چه هست؟ پس یکی از راه های توشی هست و توشی این هست که مصنعی بیاد در آخر کلام که بعدا اون مصنع تفسیر بشه چه بشه؟ فقط مستند یا میشه نه توشی مخصوص مصنعه و منها التکریر و یکی دیگر از راه های اطراب چه هست؟ تکرار کردن است لغرض اون به خاطر غرضی که طول الفصلی فی قوله مانند طولانی بودن فاصله در این شکل پس اینجا اومده تکرار کرده به خاطر هدفی و این ابرا نه دیگه عده هست اگر عد باشه ابرونه ولی این عده هست ولی شما چه آورده؟ عد یا عده؟ مشخص نیست این طرف شد من زیر نونم کسی نمیدونم کسی بله و ان امرأ دامت مواثیق عهده على مثل هذا انه لكريم و براسی شخصی که با وجود تمام دردها عهدش پایدار بماند على مثل هذا بمانند این رنجها و همانا براسی شخصی که عهدش پایدار بماند به این رنج ها مثل هذا به مانند این رنجها انه لکریم به کو که او انسان کریم است باز هم دوباره تکرار شد انه لکریم انه باز هم چی شد پس انده تکرار شد چرا تکرار شد چون انده امرأن اسمش هست کریم خبرش هست ولی از اون جایی که فاصله بین امران و کریم طولانی شد به خاطر این قرض اومد دوباره تکریر کرد به خاطر این غرض دوباره اومد چکار کرد پس ومنها التکریر لغرض لطول الفصل یکی از اون اسباب اطناب تکرار کردن است ولی به خاطر هدفی نبی هدف بیای تکرار کنیم. یکی از اون ها به خاطر طولانی بودن فاصله هست و که زیادت ترغیب فی العفو و مانند زیاد. و مانند و یکی دیگر از اسباب اعتراض زبانی است که شما بیایید به خاطر این که شخص عفو کنه بیشتر ترغیب کنید بیشتر چیکار کنید پس نه با مانند افزود کردن ترغیب در عفو مثال همین رو میگه فی قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان الله غفور رحیم بله و منها التکریر لغرض بله و یکی از اسباب اسباب اطلاب تکرار هست یکی از اسباب اطلاب چه هست؟ تکرار است و این تکرار به خاطر غرض است یکی از غرض های تکرار طولانی بودن فاصله هست و یکی از این غرض های تکرار ترغیب دادن در عفو هست یا ایه الذی بله مانند تعفو تصفهو تغفرو اینا همشون به یک معنا هستن همیشون به خاطر چه هستن؟ ولی به خاطر تشویل کردن در اف کردن اینا رو بده چیکار کرده؟ تکرارش کرده و یکی دیگر از غرضهای تکرار تأکید کردن هست چه و که تأکید الانذاری فی قولی تعالی و مانند تأکید کردن خوشدار دادن انذار دادن ترساندن کلا سوف تعلمون دوباره اومده تکرارش کرده ثم کلا صوفه خواهید دانست سپس خواهید دانست خب میخواد اینا رو هشدار بده و منها الاعتراض و یکی دیگر از اسباب اعتناب چه هست؟ پس یکی از اسباب اعتناب تکرار بود و تکرار به خاطر هدفهای مختلف بود که توضیح شد داد و یکی دیگر از اسباب اعتناب چیه؟ اعتراض هست اعتراض دیگه چی هست؟ همون آوردن جمله معترضه هست و هو توسط لفظ بین اجزای جملة أو بین جملتين مرتبطين معنا لغرزه اعتراض یعنی وسط قرار دادن لفظی بین اجزای یک جمله یا بین اجزای دو جمله که اللحاظ معنایی با هم دیگه ارتباط دارند اون توسط لغرزه بخاطر هدفی باشد نحو ان الثمانین و بلغتها قد احوجت سمعی الى ترجمانی رسیدن به هشتاد سال خدا تو را به آن برساند این جمله دعایه هست و بلغتها این رو بگن اعتراض پس یکی از اسباب اعتراض آوردن جمله معترضه هست مانند این و بلغتا قد احوجت سمعی الى ترجمان رسیدن به سن هشتاد سال نیازمند کرده است گوش مرا به مترجم به کسی که تکرارش بکنه جمله را متوجه شدی ما ونحو قوله تعالى وما دي إن آية ويجعلون لله البنات سبحانه ببنيدي إيه سبحانه اعتراض هست چه هست؟ و لله البنات وله ما یشتهون و قرار میدهند خدا دختران برای خودشون هست اون چی که دلشون میخواد یعنی پسر این پس سبحانه او جمله معترضه هست پاک بودن الله تعالی ذکر میکنه دیگه اونها برای خدا دختر قرار میدن در حالی که خدا از این چیز چه هست؟ منزه هست و منها الایغال و یکی از دیگر از اسباب اطناب ایغال هست و هو ختم الكلام بما غرزن غرضا معنی بدونی بدونه بالغتی فی قول الخنساء ایغال چه هست ایغال پایان دادن کلام هست به وسیله آنچه که یفید و غرزن افاده غرضی میکند پایان دادن کلام به وسیله چیزی که افاده غرضی میکند یتم المعنى بدونه ولی معنا بدون اون کلمه هم کامل است معنا بدون اون کلمه چه هست؟ کل مبالغتی فی قول الخنسا مانند این مبالغه کردن در سخن خنسا خمسة بيجين وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه ألم في رأسه نار ساخر اسم انسانه هدایتگران به سخر لتأتمو چکار میکنند؟ اقتدا میکنند الگو برداری میکنند که انه علم فی رأسه نار سخر گویی که کوهی است که در سرش آتشی روشن است یعنی در الگوبرداری برداری چطور ها در شد از یک کوه کوه برای خودشون تو بسیرا الگو قرار میدن اون روش آتشی روشن شده باشه ها دیگه این سخر هم در اقتدا کردن برای هدایت مانند همین کوه خب حالا اگر شما اینجا دقت کنید و ان لا لتأتم الهدات به همانا هدایتگران به سخر چکار میکنن اقتدا میکنن که انه گویا که سخر علمون کوهی هست فی رأسی نار و در بالای سر چی روشن اگر این فی رأسی نارون هست بشه معنا کامله ولی به خاطر مبالغه اومده این کار کرده ذکر کرده پس اینو بگن ایقان اینو بگن چه؟ متوجه ایقان شدی با موسا؟ و منها التزین و یکی دیگر از اسباب اسلام تزیل هست از زین بیاد یعنی دوب به پاورتی ها هم تزیل میدن به پاورتی ها دیدن ها و هو تعقیب به اخرى تشتمل على معناها تأکیدا لها تزمیل دیگه چی هست یعنی جمله ای را در عقب جمله دیگر آوردن که اون جمله دومی معنای اولی رو در بر ولی اینو به خاطر چی پس بیارن به خاطر تأکید کردن پس تزیل تعذیل به این گونه هست که شما در دنباله جمله جمله دیگه رو بیاری که این جمله دومی همون معنا جمله اولی درش وجود داره ولی به خاطر تأکید اونو بیاره به خاطر چی بیاورده؟ تأکید به این تزیین و هو اما ان یکون جاریا مجرى المثل لاستقلال لاستقلال معناه واستغنائه أما قبله كقوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وإن تدين يا بمعنى مانند مثل جريان پیدا میکند و این تدین یا به مانند ضرب المثل جریان پیدا میکند معناش مستقل هست و از ما قبل خودش بینیاز هست مانند این آیه و قل جاء الحق و زهق الباطل بگو حق آمد و باطل از بین رفت بعد در آخر بیاره ان الباطل کان زهوقا همارا باطل اصلا از بین رونده هست این ان الباطل کان زهوقا الان به مانند ضرب المثل هست به معنی چه هست؟ به مانند یک مثل جریان دارد یعنی معناش مستقله و از ما قبلش چه هست؟ به میدیا پس این به مانند مثلی شده است و اما یکون غیر جاری مجرى المثل و یا اینکه جاری مجرای مثل نیست و یا اینکه جمله بعدی جاری مجرای مثل نیست لعدم استغنائیه اما قبله چون بیدیاس از ما قبلش نیست مستقل نیست كقوله تعالى ذلك جزيلهم بما كفروا إن جزار بخاطر كفر سلد عن هذا وهل نجازي إلا الكفور وآية با جزاء وآية جزاء به الجزء انسان الكفور را خب اینجا نجازی مفعولش مرتبط هست به همون ما قبلش كذلك ذالکه هست لذا وهل لزاز علم الكفور مستقل از جمله ما قبل نيس ببین دقت کنید ذلك جزيناهم بما كفروا اون را جزا دادید به آنها به خاطر کفری که کرده اند و هل نجازی ذالک الا الكفور و اون جزا رو آیه بیدهیم مگر به کسی که چی باشد کفور باشد متوجه شدیم با ومنها الاحتراق ويكي جيجر از أسباب إطلاق احتراقها احتراق تجتهد وهو أن يؤثر في كلام يوهب خلاف المقصود بما يدفعه بله احتراز كهبون از حراسات هست زمانی است که در کلام چیزی وجود داشته باشد که سوء تعبير كنات و جبله رو بیارن که اون جبله بیاد این رفع سوء تعبیر بکنه وهو أن يؤتى في كلام يوهب خلاف المقصود بباید يستوى آورده شود در کلام چیزی که وجود داشته باشد در کلام چیزی که خلاف مقصود رو وحد کند در کلام وجود داشته باشد چیزی که خلاف مقصد را وحد کند و آورده شود چیزی که دفع وحد کند کار کند؟ به این چیزی که آورده میشه تا دفع وحد کند بهش بگد احترام احترام متوجه شدی ما خلاف مقصود هرگاه در کلام چیزی وجود داشته باشد که اون چیز سبب بشه که تو کلام خوب نفهمی خب. لذا یه چیزی رو بیارد که این سوء تعبیر رو از بین ببره به این میگن احتراس به این میگن چی؟ بله ومنها الاحتراس و هو يعطى فی کلام يوهم خلاف المقصود آورده شود در سخری که در اون سخن چیزی وجود داشته باشد که خلاف مقصد را به وجود بیاورد در ذهن خب آورده شود چی؟ به باید فعل آورده شود چیزی که این وهم را چکار کند؟ دفع کند نحو فسقا دیارتی غیر بخشیدی ها صوب الربیع و دیب و دیبتون تحبی الان داره جمله دعایی میکنه جمله چی میکنه؟ دیگه فسقا دیارتی صوب الربیع و دیبتون تحدی. آب دهد منطقه تو را باران بهاری آب دهد منطقه تو را که باران بهاری پی در پی غیر مقصدها بدون که اونو بدون که اون باران چه باشه فساد کننده باشه خب اینجا که گفته فسقا بیارتی غیر ها آب دهد دیار تو را غیر مفسوده ها این غیر مفسوده ها رو چرا آورده است کلام خوب نمیشه بله اول مخصوص بله چون موقعی گفت خداوند بارانی رو به منطقه شما بیاره پی خب باران های پی تخریب بیارن بارانای پدر پتی بیارن بعدا اومد یک کلمه کلمه رو آورد که این توی تعبیر رو چکار کنه داخل کنه پس اومد که روز نه هوا بود خب. پس بعدا اومد کلمه رو آورد که چکار کنه این توحب رو از بین ببره خفق دیارتی دیارتی غیر ها متوجهی با موسا باران بهاری و باران که در پی به منطقه تو بیاید آن بارانی که آسیب نداشته باشد آن بارانی که آسیبی نداشته باشد تفضيل بجزء احترام ومنها التكميل وهو أن يؤتى بفضلة تزيد المعنى حسنا یکی دیگر از اسباب اطلاق هست تکمیل هذا تکمیل دیگه که هست ان يؤتى بفضلة تزيد المعنى حسنا تکمیل نفسية كلمة فضلية ورد سوار فضله ای آورده شود که معنا رو بر زیبایی نحو ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وغذا بدهن على حبه رو أمد إضافة كرده على حبه رو هم تكار كرده يعني غذا رو بدهن باوجود اینکه اون غذا رو خودشون دوست دارن یعنی يعني چیزهایی رو که خودشون دارن دوست دارند به دیگران به عنوان غذا میدهند اون دیگران که هستن مسکین و یتیم و أسيرا دی؟ پس این علا حبه اومده است تا بر زیبایی معنی کار بکند باید اینا اون اسبابی بودند که سبب اطناب میشوند تا اینجا کار کافی فعلا موفق و فیروز باشد